наче дитина перед покаранням. Моя беззахисна віра. Вона мала сьогодні кілька власних причин для поганого настрою, і я шкірою фізично відчув, як шкодує вона, що запросила мене в гості саме зараз, і що я прийшов і сиджу тут. Віра розповідала мені що тато вже багато разів казав їй про полкового друга свого колю. Та я ніколи не ставився до того поважно, тим більше ж тепер, коли побачив м'яке, наче погано накачаний футбольний м'яч обличчя гостя. Я хитнувся в бік столу, а тоді ще в русі подумав, що не треба тут пити з людиною, яка женихається до віри за тим другом колею підійшов до вікна. Почекайте. Гість ворухнув м'ясистими губами, дожовуючи почати речення, і співчутливо подивився на мене. Він чувся господарем. Я вперше звернув увагу на його обличчя, на те, що друг дому коля мав щоки набагато свіжіші за господареві. І тільки очі в нього були немолоді, виразно збляклі, наче намальовані на музейній старій картині. Я почув голос гостя, тихий, м'який, що просочувався крізь м'які губи, наче ковзав по них. Почекайте, повторив м'якими губами друг дому коля, ми вже бачились. Ви забули, певно. Я колись у вас в письменницькому клубі виступав на військово-шефському вечорі. Ти той вечір вів, і тоді вірша читав якогось, не пам'ятаю вже. Давай на ти, ти мені подобаєшся. Я хочу сказати, що вірена матір пішла звідси давно, і нічого тут немає від неї. І те, що Віруня теж розійшлася то не її провина. Вона на свою матір аж ніяк не схожа. Це щоб ти знав. Бо я віру поважаю так, що, може, колись іще зайшов Анатолій Георгійович, несучи хліб на тарілці. Він зупинився, спершись рукою на одвірок. Я глянув і раптом побачив вірене обличчя, по якому швидко-швидко, зливаючись у суцільний струмок, побігли сльози. Віра стояла навпроти мене за спиною гостя. Коли вона увійшла, а гість пожував ще якесь слово, посміхнувся мені і сказав, не реагуючи на нічию більше присутність. Я й сьогодні б віру взяв але вона не дуже уважна до мене. Ми вже про це з Анатолієм розмовляли. Та й вік, знаєш, я чоловік солідний, життя бачив. Але ж віра, то він підморгнув мені, а тоді всміхнувся білій білісінькій моїй вірі яка трималась пучками, самими лише пучками, за спинку стільця. І губи в неї теж побіліли, наче скатертина. Сльози і то були білими. Коли я вдарив колю, заганяючи назаду пельку те слово, що мало випасти з нього, то відчуття було справді таким наче б'ю по слову. Богу безпершу розплескалися на кулаці в мене, а тоді занурилися в глиб рота і вилетіли вже з кров'ю та слиною, зовсім інші, відкриваючи червоно-жовті сточені зуби. Я вдарив по зубах і почував, як запульсував у кулаці біль від того удару наче слова повернулися з пельки і поранили мені руку. Друг дому коля скрикнув, вибулькнувши з рота покривавлений зойк.